Eusko jagolaritzak ondakinen kudeaketa eta prebentzio plan berriari bruzko setasunak eman ditu berriki, eta ondakin tegietan bukatu oiduen ondakin asko ekonomia eta lanpostuen sortzeko geitasuna duela onartuta, edo oartuta zenbat eh, neuri hartuko dituela aipatu du, haien helburua da, 2000 eta urterako ondakinen kudeaketa sistema eralatzia, koldo nagusia, orzira setasunen eh, emaiteko egunontzuri. Bai, egun hon, eh? Beno, ba, Eusko Jaurlaritzak egin duen azken e, bilanaren arabera, iaz Euskal Autonomia Erkidegoko ondakindegietan bildutako zaborretan, ondakinetan berrogeita saspi milun euroko balioa duten materialak e, eh, aurkizitezken, eh? Eta beraz, ondakinetatik ekonomia sektore berri baten aukera ikusi dute, kontuan hartu behar da dibidez, Gipuzkoako foru aldundiak jakinara zituela, Gipuzkoarreko ondakinen euneko berrogeita laua, berziklatzetik euneko berrogeita amarrera iragandirela urten, baina berziklatzeaz gain ondakinak berre berreskuratu eta bereziki berrera biltzean datza orain Eusko Jaurlaritzak bultzatu nahi duen plan hori, eh? zenbait irizpide jarraituz beti ere, ekonomia, ekologia eta osasuna ardatzen nagusi gisa hartuta. Beraz egan duzu, ekonomiak eta ekologiak bat egiten dute plan berriuntan? E, ala dirudi, eh? ala dirudi, ere 2000 hogei urterako ingurumen programa gisa aurkeztu dute, e, eina handi batean. Kontua da, Eusko Jaurlaritzaren ustez, ondakin urtero bukatzen duten lau milion tona ondakin, ez luketela bertan bukatu behar. Eta ekonomiaren zirkuloan segituz gero, aipabutako berrogeita saspi milion euroko balioa dutenez, ba, aprobetsagarriak dira. Eh? Eta egindako aurreik uspenen arabera, ondakin hori guzi aprobetsatuz gero, mila berreun lanpostu inguru, sortzitezken. Prisezki, ze ekonomia sektorea osatu nahi dute, ondakinetaz eh, baliatuz. Beno, ba, oso ideia orokorra da momentuz, eh? Eusko jaularitzak egun da berrogei neurri ezberdin hartu nahi ditu, eta horretarako dagoeneko 6 milion euro terdiko investizamendu eginen dute, e, bost helburu nagusi betetzeko asmoz edo, eh? Esan bezala, haien erronka nagusia da, ondakinen arloan ekonomia zirkulo berri bat osatzea, ezer ez dela botatzen, eta dena aprobetsatzen delako, hori da, irizpidea e, segituko dutena, eta plan horren baitan, ondakin hitza e, dagoeneko ez da ondakina, baizik eta baliabide. Ana, horregi, ingurumen eta lurralde politikarako zailburuak errandu, e, plan honek ikus moldea aldaketa orokor bat eskatuko duela, erakunde publikoetan bai eta enpresa munduan ere, e, izan ere, e, merkatu aukera eta negozio eremu berriak ekarriko omen ditu berziklatzea baino, bai, ipabutako berrera bileraren e, filosofian oinarrituta. Eta nola gozatuko dituzte ondakin horiek adibiderik emana aldute? Ba, adibide argi eta garbiak ez, eh? baina garria diren plastiko, beira, papera eta organiko vegetalitatik aratago, eh, badira ondakindegietan bukatu duten ba, animali ondakinak, adibidez. Ezurrak, eh, hauts bilakatuta beste zerbaitetarako balia baitezkenak, eta enpresa munduan hasi dira hori ere aprobetsatzen. Eh? Irunen esaterako badugu adibide bat, ekonek izeneko enpresa bat ba, bide horretan eh, lanean hasi dena. Eh, aritz lekuona da, eh, negozio bide horren sortzaia, araz zer esaten diguen, eh? Gugera irungo enpresa bat, eh, guk elikagaiak edo e, elikadura industriako eh, azpi produktuak edo mm-hmm. lehortzeko teknologia bat garatu dugu, ez? Enpresa alimentarioek, ba, izugarrizko ondakin edo zu produktu pila bat botatzen dituzte edo, askotan produktu hauek izaten dira produkzio bera baino gehiago eta orden ba produktu hauek daukaten balio edo aprobetxatzeko nahi duguna da lehortze sistemarekin hauek hartu eta produktu lehor berriak eh, sortu izan daitezkenak edo likagai berriak edo pentsutarako edo beste ongarri berezik egiteko lengaiak ez pixkat eh, esan duten erabera ba guan ikusi dutena izan du da enpresa planteamendu bezala edo eh, gure aktibidadea edo berria bezala E, eta baita ere urrengo urteetan azteko potentziala eta internazionalizatzeko potentziala edo. Beno, hori da hain zuzen ere helburuetako bat ere internazionalizazioa. Beste adibide argi bat izan baiteke, ba, gurpil zaharrak, ez da? Beno, ba, hauts bilakatu eta aur parkeentzako erabiltzeko, ebota, errepideak berriz ere asfaltatzeko. Bide hortatik doa, hain ere, arlo publiko eta pribatoen arteko lankidetza sustatu nahi duela Euskal Gobernuak eta horrekin bezala, ba, gainerako ondakin aprobetxagarri guziekin ere. Aztapenean aipatu duzu, osapusun publiko ere badela Eusko Jagolaritzaren irizpidietai bat? E, bai, ba, ondakinak e, gutxitzea onura bat da, eta industria errentagarri bat sustatu, zurtero lau milioi tona ondakin gutxitzea bat dira, are gehiago, baina Euskal Gobernuak dio horri esker, ba, noski karbono isuriak edo, eh, kutsadura ere gutxituko direla, berrera biltzen denean ez direlako lehen gai berriak ustiatuko ere, eta aldi berean, ba, kapital naturala, ba, dalko dela, beraz, ekuazio borobila, Eusko Jorralitzaen arabera, ikusi beharko da, e, kontua da, ba, epertainera begirako helburua direla, eta ikusi beharko dela, geroran, ba, nola egin hau guztia aurrera eramateko izan ere enpresa pribatuen beharra ezinbestekoa da. Koldo nagusia, mileskeak. Mileskeak